la naturo reconstruas arbaroin pli effice ol la homoi. Dum la lastai iaroi, bela iniziato aperas en tropicai landoi, kie sen brida sovagia detruado de naturai arbaroi ocasas iam de iarcentoi. Compreneble, la consequenzoi de tia detruado estas catastrofa en la medio cae climato. Multei bonintensei homoi do sin dedicas al replantado de arboi en tiui regionoi. Fakte en iui locoi nenia alia rimedo existas crom tiu pacienza longa laboro quiu iam ricoltis bonegain resultoin. Tamen, replantado de arbaroi fare de homoi estas multe costa cae peniga afero. Antau nelonga tempo, Brasilai esploristoi publicigis studajon en la revuo Science Advances pritiu temo. Analizinte pliol ol cent esploroin publicigitain en la mondo pri la restarigo de arbaroi, ili constatis che plei ofte la homa interveno estas mal pli efica ol naturae processoi de re-arbarigo. Tiu zorga revisio de resultoi ricevis apogon de sciencistoi de diversai universitatoi cae aliai institucioi en Brasilo cae exterlande. Se oni permessas che la naturo mem agadu, tiam la re arbarigoi ocasas pli complete, sane, cae mal multe coste, ol se homoi active intervenas, ili assertas. Homa clopodo por re arbarigo costas inter mil quartcent cae tridec quar mil dolaroi por ciu hectaro, depende de la loco cae metodo valoras la penon fari tion, sed ne estas facile trovi rimedoin por tio. Tamen, relate la restarigon de viv diversezzo, la natura metodo estis supera je tridec quar gis quindec ses procentoi. Relate la vegetajaron de la recreata arbaro, la natura metodo estis supera je decnau gis quindec ses procentoi. Compreneble, la homai clopodoi mem restarigi arbaroin estas tre merito plena, char ne ciam la naturo mem successas plenumi tion. Tio dependas de la loco, de pluvo, cae de la grado de detruado. Las ciencistoi reconas che en certai situatioi la sola blezzo estas la homa interveno. En aliai, plei prudente estas simple circaubari la reconstruotan areon por ne permessi che brutoi tretu la grundon au che homoi malhelpu la laboron de la naturo. Bienistoi cae farmistoi devus esti stimulatai reservi parton de sia tero por reconstruado de naturae arbaroi. Afero iom pli simpla cae mal multe costa en iui regionoi, CAI la tuta mondo dancus tian iniciaton.